Joan be daukagu irretiaren beste aldean, gazteizetikan e, hitz egiten ari digu, errekale hor hain zuzen. Errekale hor, resistentzian dagoen auzo okupa bat da, eta gaur e, ba, e, problema batzuk auki dituzte, ez da? Eraso bat ekertatu da. Kontatuko bai, dugu bai, inguruan? Bai, noski, beitu, ba, kontua da gaur, gaur goizean, e, agertu direla auzoan, iberdrolako zemaila handile, babestua, babestuta etorri direla, ba, hogei, hogei, tamar bat municipalekin, eta, bueno, badirudi, dirudi, iberdolak berak hartu duela erabakia guri argia mostea, esate dute, gure segurtasuna gatik. Hau da, mhm. e, gure, gure segurtasuna bermatzeko, kendu digute argia, eta esaten, etxetan akagula oso modu prekarioan e, hartuta etxerinetan ez dira sartu, eta horretik etxerinetan ez dakiten hola dagoen, eta sartu diren eta gehienetan, ondo dagoela, bermatu zuten, hain pare bat azetur zirenean, udaletxoko inspektoreak. Orduan, ba bueno, eh, hori, jundira etxe e, eh, ardia mozten, zuzenean kanpoko kable guztiak mozten, eta kableak eramaten, eta bueno, gero ezta jende gehiago bilduen ingurunean, eta gero ezta gehiago tentsionatzen junda egoera, eta momentu batean, ba, polizia municipala kargatu, kargatu du, aldartu da, gure aurka, eta porra sensibleak erabiliz, eta normalak, eta, bueno, bagutako diru zauritua suertatu gara, eta horren ostean, ja, gertu dira zipaioen zeizula, hauzo guztia kordonatu dute, gero jendere ja gotorria babesan, eta goi, hogei hogei tamar bat gazte, be, ba, egin dugu, ezeri alditzo bat, e, etxe baten kuadro elektrikoaren aurrean, kuadro e, mo, mo, moztu ez ezaten. Orduan, ba, hori gongara pare bat ordu ez edita, e, eta gero atera gaituzte banan-banan, guk ez dugu ez da asko egin, utzi dugu esoik ba, gure gorputza golan hildak bezala, dena den mehatzatu gaituzte zartu nahi digutela atentago kontra autoria, ez beste pare bat kargo, estentzia eta dezakatu uste dut, eta, eta bueno, e, eta hori izan da pixka kontua, ingurunean jendera bildu da, asko zabaldu da, eta bueno, azkenean e, guk irakurketa da, udaletxearen en, estrategia do, ikusita aurre e, gure higiene eta salubridade baldin, konak direla, jok zutela ez ez, ez azkenean dermatua da gelatu dala, eh, ez dago larazo ikzen horretan, ba, e, eh, pentsatute jotzea alde honetatik argiak entzea, eta desgaztatze, desgaztearen estrategia hautatu dute. E, dena den, e, badazkagu balia bidea, badake badazkagu gugoa eta, eta argia etxe batzutan, ba, bat garatzera botako, hau e, bat bizi berritzaren proiektuarekin. Bai, bueno, entzun genuen, e, alkateak, gazteizeko alkateak duela eh, hilabete e, egin eman zula desalojoa gindu, ez esan zuela etzula et nahi horri horregotea, baina e, auzo bat eta zitze egiten ari gera, eta zenbat pertsona gutxi grabera bera bizitzen ari zerate hor egunerokotasunean? Ba, gaur egun, gaur egun auzoan bertan bizi gara egun bat pertsona, eta pizkal ba, e, ba proiektuaren, proiektua, auzoa bizi berritzeko proiektuaren baitan, iruro bat. Orduan kontua da, e, eta higiena erazuen gatik, dezalu jatu ziteke, e, zitekeen era preventibo batean. Orduan, ikusita bide hori ez dutela jorratu, ez dago derrako arazo horiek, e, ba, jodute gaurkoa, ga, gaurkoakin. Claro, ze pasatzea, ba, edozein prozesu judizial normala etxe batzuen joa pasatzeko, e, behar dira zenbait hilabete. Eta behar da prozesu nahiko luze bat, eta haiek badakite, denbora aurrera pasala, ba, gero ezta egongo garela, gero ezta parte hartze gehiago egongo dala, eta eta hoietik ditu nahi dute, eta horregatik gaurko, gaurko, gaurko, gaurko, gaurko, Bueno, goberatzen dugu, eh, hor proiektu txikitzaile bat zegoela ez, hor jendea bizitzela lehenagotikan, eta eta hoien desalojoaren ostean agertu zinetela zuek, eta baduka zutela proiektu nahikoan hitza. Hori agian bai, bai. urrengo batean hitz egingo dugu lasaiago, irutzen bali maiz eguzu, eh, bai, azalduko diguzu proiektu guztiaren nundikan norakoak, bai esan? Bai, bai, noski, beste, beste batean agian azaldo aldi zein dan ez, a, ba, planteatzen dugun alternatiba integrala eta zein dan, baina, bueno, komentatzea hori ba, ba errekaleura uzo zahar bat, zahar dala, oain dela mar bat urtaz izizera jatzen, ba, bestera ekin berri batzuk ere egitzeko, baina azkenean desjabetze prozesu hori uste zutena baino gehiago luzatu zela, eta eta horretik ezin izan zuten hauzua botak eta beste zehose eta iki. Orduan horaz izan gazteak sartzen okupatzen, eta ba, gaur egun erarte. Oindik ama haude etxeen jabeak, gehi, gehi gu okupatzen gaudenok. Bale, ba, dos mil esker, jombe, e, eh, urrengo, eh, badak egongo den mobilizazio erikan erasoneri aurre bai. egiteko, bai. Bai, e, momentuz, gaur eta biharko gauza planteatu dira, alde batetik etikan gaur, remendikan ordu erdira, arratsaldeko sortzietan, e, konzentrazio bat burutuko dugu Andramari Zuriko plazan, eta bihar ordu bat alarren gutxitan, aularioan, e, unitan, egingo da konzentrazio bat, eta horren ostean, etorriko gara uzora, prentza aurreko mazio bat egiteko gure irakurketa edo zabaltzeko, bihar ordu bizan. Orduan ba, bueno, e, gero aurrera begira de bai, plantzitu guzen bat hau zolan, hau bizitza gehiago mateko, baina bueno, horren berri ba, ba aurrera ba goma dizuego, eta hori, eh, esan duguna, bat ezte edo, e, bai, ba, proiektuaren inguran luzea goitzein ezakegula azaltzeko zein dan gure bueno, gure proiektua, gure planak, eta ba, zein, zein arlo korratzen ditugun, ze hau oso hitza, oso zabala izan daiteke, baina, bueno, e, beste batean edo luze gara zaiago itzein dezake borri buruz. Bueno, ba, mi esker zure el, el minututxo hauen gatikan, eta bueno, ba, gaur eta biharko deialdiak hor daude, eta aurrera begira ere bai, adi auzo lanetara, eta bestela ere bai, ara joatea erresistentzia egitera, ezta? Auzoa bisitatu, Oso, bertako jenderekin egon, eta eta hor mantenduko gera. Mi esker jombe. Azkerrik asko zuei. Agur. Agur bera bat, agur.